Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 15. studenog 2011. godine u sobi 1605 hotela Lucky Holiday u gradu Chongqingu pronađeno je tijelo britanskog državljanina Nila Haywooda. Kada je umro Heywood imao 41 godinu. U Kinu je došao početkom 90. godina 20. stoljeća. Naučio mandarinski kineski, oženio kineskinju Wang Lulu, dobio dvoje djece i počeo poslovnu karijeru. Radio je kao poslovni savjetnik za zapadnjake koji su željeli investirati u Kinu. U Utemeljio je nekoliko tvrtki, savjetovao niz klijenata, uključujući i Aston Martin. Navodno je čak radio i za tvrtku Hucklight Co. koju su osnovali i vodili bivši članovi britanske obavještajne službe MI6. Činjenica da je Heywood nađen mrtav u trošnom hotelu u južnokineskom gradu Chongqingu nije previše začudila kineske vlasti. One su za uzrok smrti navele trovanje alkoholom i njegovo je tijelo bez autopsije kremirano. Činilo se da je slučaj Nila Haywooda zaključen a zapravo je tek počinjao. Desmond Shum u knjizi Crveni rulet piše. Haywood je bio dugogodišnji poslovni partner Gu Kai Lai, glamurozne druge supruge Bo Xi Kada je policijski šef Chongqinga Wang Li Jun proučio slučaj, otkrio je da je Bova supruga otrovala Haywooda zbog poslovnog spora. Wang je otišao do ureda Bo Xi i rekao mu to. Boje smatrao taj čin izravnom prijetnjom. U njegovom umu Wang je kao odani šef policije trebao zataškati slučaj i učiniti da on nestane. Boje je skočio od radnog stola i ošamario Vanga takvom silinom da mu je puknuo bubnić. Bo je onda otpustio Vanga i pokrenuo protiv njega optužnicu zbog korupcije. Strahujući da je on sljedeća žrtva, Wang je pobjegao iz Chongqinga i 6. veljače 2002. zakucao na vrata američkog konzulata u obližnjem Chengdu, gdje je svoju priču ispričao američkim diplomatima i zatražio politički azil. Dok je Vang objašnjavao svoj slučaj u američkoj misiji, policijski službenici koji su predstavljali razne suprotstavljene političke frakcije okružili su konzulat i započela je napeta opsada. Dan kasnije američki diplomati predali su Vanga viceministru iz Ministarstva državne sigurnosti, koji je glavnog policajca Chong Chinga odveo u Peking. Dan nakon što je Wang Lijun doveden u Peking, sastao se devetočlani stalni komitet Komunističke partije Kine, tijelo u kojem pored generalnog sekretara sjede najvažniji funkcionari te zemlje. Na tom je sastanku Joe Jung Kang, član stalnog komiteta zadužen za sigurnosne službe, rekao da istraga treba stati na šefu policije Chong Chinga. je samo bio jedan od brojnih saveznika i prijatelja Bo laija Tišina je zavladala na stalnom komitetu dok su njegovi članovi razmišljali o Joeovim riječima. A onda je jedan član komiteta uzeo riječ i rekao da partija treba istražiti ne samo policijskog šefa, već i sve one koji su umješani u taj slučaj. Ime ime tog člana stalnog komiteta je Xi Jinping. Bo Šilaj pripadao je partijskoj aristokraciji. Rođen je 1949. Bio je četvrto od sedmero djece Bo Yiboa, slavnog revolucionara i heroja koji je pripadao odabranom društvu osam partijskih starješina, koji su imali važnu ulogu u Kini nakon smrti Mao Tse-tunga. Mladi Bo bio je zgodan, imao je golemu ambiciju i ponašao se kao zapadnjački političar. Karijeru je počeo početkom 80. godina prošlog stoljeća kao funkcionar u sjeveroistočnoj provinciji Liaoning. Chun Han Wong u knjizi Stranka jednog čovjeka, uspon Xi Jinpinga i budućnost Kine kao supersile piše. Uz potporu svog oca i sa svojim prodornim nastupom, Bose uspeo na lokalnoj hirarhiji kako bi postao gradonačelnik Dalijana, industrijske luke u Liaoningu, i onda do provincijskog guvernera. Svoju reputaciju zaslužio zbog plještavog stila. Podržavao je prestižne nekretninske projekte, organizirao međunarodne modne događaje i upravljao medijima do najsitnijih detalja kako bi o sebi stvorio blještavu medijsku sliku. Nakon što je 2004. imenovan za ministra trgovine, Boje svoju svoju prepotentnu osobnost doveo na međunarodnu pozornicu i zasjenjivao je svoje nadređene u trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim državama. Iako je 2007. osigurao mjesto u Politbirovu, njegove ludorije donijele su mu mnogo utjecajnih neprijatelja u Pekingu, koji su organizirali njegov premještaj u golemi gradu u unutrašnjosti Chongqing, kako bi ga držali podalje od položaja moći. Ali to nije odvratilo Boa. Kao partijski šef chinga on je planirao vratiti se na nacionalnu scenu, mješavinom nostalgije za maoizmom i populističke politike. U kampanji znanoj kao Pjevajmo crveno, razbijmo crno, on je ohrabrio masovno pjevanje pjesama iz Maove ere, zasitio lokalne radijske i televizijske valove revolucionarnim sadržajem i organizirao opaku čistku skupina iz podzemlja, u kojoj su u isto vrijeme zbačeni i poduzetnici i lokalne elite koje su mu se suprotstavljali. Bo se pokazivao kao zagovornik velikih državnih investicija koje su trebale povećati rast, razviti infrastrukturu, stanogradnju, pa čak i po cijenu rasta duga. Kao takav svidio se mnogima. Cilj mu je bio vratiti se u Peking, ući u stalni komitet, a onda možda i nakon što 2012. godine Hu Juntao ode s mjesta generalnog sekretara i predsjednika Kine zauzeti njegovo mjesto. Svi ti planovi propali su kada je šef policije Chong odlučio da neće zataškati smrt Nila Heywooda. Bo je smatrao da će biti dosta to da ga Zhou Yongkang zaštiti na stalnom komitetu. Ali kada je Xi Jinping rekao da smatra da bi istraga trebala ići dalje od šefa policije u Chongqingu, dobio je podršku šefa partije Hu U ožujku 2012. stalni komitet glasao je da se otvori široka istraga i da se Bo izbaci iz partije. Samo je Zhou bio protiv. Za razliku od Boši Laija, Xi Jinping nije imao blještavi medijski nastup, niti je bio zgodan. Ši je rođen 15. lipnja 1953. Bio je treći od četiri djeteta. Njegov otac, Shi Jong-chun, bio je veteran komunističkog pokreta, sudionik građanskog rata i rata protiv japanskih okupatora. Ali u vrijeme kulturne revolucije platio je veliku cijenu. Shi stariji bio je čelnik partijskog propagandnog ureda, član centralnog komiteta i vicepremijer. Uoči kulturne revolucije on je bio u Maovoj nemilosti. Povod za to bilo je tiskanje jednog romana. Mao šef sigurnosti, Kang Sheng, optužio je Šija starijeg da preko tiskanja tog romana želi promaknuti sebe i svoje surotnike koji rade protiv partije. U kulturnoj revoluciji Ši stari s obitelji izbačen je iz stana i iz Pekinga. Njegovu najstariju kćer iz prvog braka Crvena garda otjerala je u samoubojstvo. Ši mlađi razdvojen od roditelja i na kraju je završio na selu Liang Jihaju na preodgoju. Nazivali su ga djetetom crne bande. Chun Hang Wong piše. Težina života na selu šokirala je Šija. Prvi je test bio test na buhe. Prisjetio se u intervju iz 2004. Kada sam prvi put tamo došao nisam mogao podnijeti buhe. Moja koža bila alergična na njih. Njihovi ugrizi pretvorili bi moju kožu u velike mrlje crvenih rana koje su postale žuljevi koji bi prsnuli. Bilo je to tako bolno da nisam želio živjeti. šije živio u pećinskoj nastambi, dijelio ju je s drugima. Ustajao je u šest ujutro kako bi radio na seoskim poslovima. S hrvan napornošću rada pobjegao je u Peking nakon tri mjeseca, ali je brzo uhvaćen i pritvoren skoro pola godine. Do treće godine u Liang Jiaheu Xi je svladao rad na selu i mogao je tečno govoriti lokalni dijalekt. Orao je polja, bacao gnojivo i žeo pšenicu. U selu je pomagao u donošenju vode, kuhanju obroka i kopanju novih pećinskih nastambi. U svojoj pećini on je šivao pokrivače, krpao odjeću i čitao knjige pušeći cigarete uz pomoć malene uljne svjetiljke. Ši je preživio te godine preodgoja. S majkom, ocem i braćom i sestrama sastao se tek 1972. Do da je došlo jer je njegova majka molila premijera Chu Laja da dopusti ponovno okupljanje obitelji. Stariji Ši nije prepoznao djecu. Shi Jong-shun rehabilitiran je 1978. Deng Xiaoping poslao ga je na jug Kine kako bi tamo provodio njegove reforme. I Xi mlađi svoj će politički život početi izvan Pekinga, izgraditi reputaciju radeći izvan glavnog grada. Godine 2007. izabran je u stalni komitet. Bio je to znak da je on vjerojatni sljedeći partijski vođa. Ali kako se bližio trenutak odlaska Hu Jintao to je bio neizvjesniji šijev dolazak na vlast. Onda je prvo njegov najveći su suparnik Bo Shilai izbačen iz partije zbog afere nastale nakon ubojstva Nila Heywooda. Nakon toga došao je i drugi skandal. Chun Hang Wong piše. Ranog jutra u ožujku 2012. crni Ferarijev dvosjed jureći po snijegom uglađenoj cesti zabio se u most, raspao se na dva dijela i zapalio. 23 godine star vozač umro je odmah. Dvije suputnice zadobile su ozbiljne ozljede. Rizori i smrskane olupine bili su posvuda po lokalnim novinama i društvenim medijima. Vozač, kako su mnogi sumnjali, bio je iz privilegirane obitelji. Njegov je otac bio Ling Jihua, predstojnik ureda Hu i direktor generalnog ureda Centralnog komiteta partijskog živčanog središta, koje je naziralo raspored sastanaka i drugih aktivnosti, tijek dokumenata i sigurnost najviših vođa. Ling je zapovjedio zataškavanje događaja zabrinut da bi otkrića o raskošnom životu njegova sina mogla torpedirati njegov izbor u politbiro ali pokušaj da se zataškaju događaji doveli su do Lingovog pada. U rujnu državni mediji objavili su njegovu degradaciju na manje moćan položaj, prije nego što su utjecajne hongkonške novine South China Morning Herald identificirale Lingova sina kao vozača Ferrarija. Iako se Ling još dvije godine grčevito držao vlasti prije nego što je odstranjen zbog korupcije, njegova je karijera bila gotova. Tako je Hu ostao bez čovjeka koji bi mu pomogao da održi svoj utjecaj u Šijevoj vladi. Xi Jinping trebao je biti izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Kina u studenom 2012. na sjednici Centralnog komiteta. Za predsjednika Kine trebao je biti izabran na zasjedanju 12. Narodnog kongresa. Ali uoči preuzimanja funkcije generalnog sekretara Xi je nestao. Trebao se sastati s američkom državnom tajnicom Hillary Clinton. Nenadano je otkazao sastanak i nestao iz javnosti. Kineski funkcionari rekli su američkima da je Xi ozlijedio leđa. Glasine su odmah krenule da Ši boluje od teške bolesti, da je izbjegao pokušaj ubojstva, da su u zadnji tren pred primopredaju vlasti partijske starješine krenule u nove razgovore s njim. A onda se nakon dva tjedna Ši pojavio u javnosti kao da ništa nije bilo. Primopredaja vlasti prošla je glatko. U pisanju knjige o Xi Jinpingu Chun Han Wong intervjuirao je Desmonda Šuma, pisca knjige Crveni rulet. Šum je inače bio investitor u Kini s vezama koje su dosezale u sam vrh partije. Šum je u tom intervjuu rekao da je krug oko Xi Jinpinga gladak izbor prokomentirao ovim riječima. Elita u Pekingu kaže, mladi se gospodar vratio kući, sada butleri mogu otići. Već ova dva događaja koje su se dogodila uoči izbora Šija za generalnog sekretara i predsjednika pokazuju koliko se korupcija proširila Kinom. Šija odlučio da je vrijeme da se pokuša nju konačno okončati. U njegovoj prvoj godini vlasti Bo Shi Lai osuđen je na doživotni zatvor. Njegova supruga koja je otrovala Heyuda dobila je uvjetnu smrtnu kaznu, zapravo također doživotni zatvor. Korupcija je bila tolika da ju vrh partije više nije mogao zataškavati. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoga. Ako je partijski sekretar bio recimo u nekakvom selu, u nekakvoj zabiti i otkrio da je ispod njegovog sela ugljen, Kina je veliki potrošač ugljena još uvijek, a tada da ne govorimo bila, on bi seljane organizirao ići kopat ugljen, dogovorio s obiteljima da će ako poginu, jer naravno je sve to bilo improvizirano, da će dobiti takvu odštetu koju ne mogu zaraditi niti za dva života i išao to prodavati na crno tržište, što je sve partija, on je prije svega partijski sekretar, dakle partija je to morala znati, ali svemu tome gledala kroz prste, pa između ostalog i zbog toga što je onda to značilo da se pranje novca vršilo tako što su ti niži partijski dužnosnici kupovali nekretnine. Nekretninsko tržište je cvjetalo kako ne možete zamisliti i sve se je održavalo jer su svi znali da će to biti tako, dakle taj bum u njihovim životima takav dok su odani, a nije puno koštalo. Dakle, samo ništa ne dirat, nigdje ništa ne čačkati. U jednom trenutku američki novinari dolaze da spozna do informacije da kineski premijer Wen Jiabao ima u privatnom vlasništvu preko 2 milijarde dolara. I to objavljuju. Dakle, premijer Kine, 2 milijarde dolara. Nikad nigdje nije bilo o tome riječi u Kini E, osim što je Wen Jiabao, kada je, dakle, on je bio premijer u vrijeme Hu Jintao već, e, to je sad sljedeća generacija, ali govorim o tome dokud je to sve išlo, on samo kada se povlačio sa vlasti je rekao ja bih najviše želio da me se potpuno zaboravi, divno, da? I što je još? Ta smjena vlasti je podrazumijevala već u Dengove vrijeme, dakle da se razumijemo, već je Dengov zet od njegove kćeri muž bio na čelu korporacije koja se bavila trgovinom naoružanja i e, vojne opreme. I već je u Dengovoj familiji, užoj familiji, obitelji, korupcija bila poprilična. Xiamen je lučki grad na jugoistoku Kine u provinciji Fujian. U doba dinastija Song Yuan Xiamen je bio znan kao otok Jiahe i bio na glasu kao gnjezdo gusara i krijumčara. Ime Šamen prvi se puta spominje 1387. kada je utvrđen kako bi se suzbilo gusarstvo. U 17. stoljeću u doba dinastije Qing Xiamen postaje pomorsko uporište. Od zapadnih trgovaca i mornara prvi su ga otkrili Portugalci 1544. Zapadnjaci su tu luku nazvali Amoj i ona je bila među prvih pet luka koje je nakon prvog opijumskog rata Kina morala otvoriti za trgovinu sa strancima. Šamen je dobio nadimak morski vrt izrastao u važnu luku. U Narodnoj Republici Kini ta će luka postati još važnija nakon što su se ostaci Kuomintanga sklonili na Tajvan, a taj otok zadržao je kontrolu nad otokom Kuemoj koji se nalazi ispred Xiamena. Taj grad bio i postaje u karijeri Xi Jinpinga. Tamo je došao na svoj 32. rođendan. Trebao je biti direktor turističkog ureda, ali postavljen je za vice gradonačelnika i tamo je ostao do 1988. U provinciji Fujian Xi će ostati 17 godina i tamo će ga zateći jedan od najvećih skandala u novijoj povijesti Kine. Ona tradicija krijumčarenja u Xiamenu nije prestala s proglašenjem Narodne republike. Chun Han Wong piše. Prljava afera erumpirala je 1999. kada su istražitelji iz Pekinga razotkrili zločinačku urotu vođenu od Laija Changxinga, seljaka iz Fujiana koji je postao hvalisavi poduzetnik, čija je grupa Hua sa sjedištem u Xiamenu od sredine 90. godina u Kinu krijumčarila ulje, automobile, cigarete i kućanske uređaje, vrijedne nekoliko milijardi dolara, sve uz pomoć vojnih i policijskih jedinica. Vlasti su uhapsile na stotine službenika i poslovnih ljudi i pogubile više od tuceta njih. Laj koji je pobjegao u Kanadu sada služi doživotnu kaznu zatvora, nakon što je 2011. deportiran u Kinu i nakon što je Peking obećao da ga neće pogubiti. Lai Changqing jedva da je bio pismen, ali uspio je cijelu gradsku upravu, policiju i vojne jedinice stacionirane u gradu uvući u krijumčarsku mrežu, koja je u četiri godine prokrijumčarila robe u vrijednosti od 6,3 milijarde dolara. Najviše novaca došlo je od bilnog ulja, oko 4,5 milijuna tona, cigareta, više od 3 milijuna kutija i automobila, njih 3588. Pored toga krijumčarila se elektronička roba, kućanski aparati, lijekovi, tekstil. Laj je svoje suradnike privlačio golemim mitom i posjetima u takozvanu crvenu palaču, gdje se jelo i pilo na njegov račun, a crvena palača bila i bordel. Sve to dovelo do toga da je partija ojačala tijelo nastalo krajem 70. godina, nazvano Središnja komisija za disciplinsku inspekciju. Richard McGregor u knjizi Partija, tajni svijet kineskih komunističkih vladara, piše. Partija je dopustila tom tijelu da igra grubo, tako što mu je dala nesputane ovlasti u odnosu na odobreni cilj istrage. Ovlasti komisije da zatoči najstrašnije oružje u njezinu arsenalu. Nema pravnih finesa kada komisija dođe u posjet. Na temelju procedure znane kao dvostruka regulacija, takozvane jer se osumnjičeni na nekom mjestu i u neko vrijeme drže prema odluci partije, a ne organa gonjenja. Komisija u stvari otima službenike i funkcionare i drži ih zbog ispitivanja, dok se ne donese odluka hoće li se protiv njih podići formalna optužnica. Službenici ili funkcionari pod istragom nemaju pravo nazvati obitelj ili odvjetnika i mogu biti zatočeni i do šest mjeseci bez suđenja. Dobrobit osumnjičenika uzima se u obzir. Oni mogu biti zatočeni bilo gdje, u uredima tvrtke, u domovima, bolnicama, uz samo jedan uvjet. Oni moraju biti smješteni u jednokatnicama ili na prvom katu višekatnih zgrada, kako bi se spriječilo ponavljanje pokušaja bijega niza viših funkcionara krajem 90. godina, koji su počinili samoubojstvo skokom s viših katova. Korupcija će stalno pratiti kineski ekonomski zamah. Kako je zemlja bila sve razvijenija i bogatija, tako je jačala i korupcija. Smjena vlasti je išla tako da su se dogovarali i ugovarali da ja ću se povući s vlasti da bi ti mogao doći na to mjesto pod uvjetom da se ne goni nitko iz e, moje obitelji. Dakle, to je vrijedilo za Dengovu obitelj, Jan Zemin je bio malo tu, e, nešto je čak i pokušao Dangovog sina i Zeta povući na odgovornost, ali to nije dolazilo u obzir. To se ponovilo kada je Jiang Zemin trebao sići s vlasti prepustiti Hu Jintao i moguće je da je jedan od razloga zašto Jiang Zemin nije htio predati i vojnu, centralnu vojnu komisiju Hu Jintao 2002. godine kada je na partijskom kongresu se ta smjena na čelu partije obavila, nego je ostao još skoro dvije godine, nepune dvije godine na čelu vojske, zato što je njegova obitelj iznimno korumpirana. I korupcija je bila na neki način, bez pokušaja da ju opravdavam, ali na neki način osigurač te potpune političke stabilnosti. Svi su bili korumpirani, i nitko se tu nije išao u borbu ideološke prirode jedan protiv drugoga, znajući da se onda sve razotkriva. Tek sa Xi Jinpingom, Hu pokušava se boriti protiv korupcije, ali vrlo brzo odustaje. Tek sa Xi Jinpingom se otvaraju vrata gdje jednom od potpredsjednika Centralne vojne komisije, dakle jednome od zamjenika vrhovnog zapovjednika glavne vojne e, organizacije na koja, je na čelu te silne ogromne vojske, 17 kamiona nosi iz kuće keš, zlato, mito koje je primio. Dakle, to je otprilike nešto kako je funkcioniralo, pored toga što je ta korupcija zapravo imala i velikog udjela u e, učinkovitosti. Vi ste mogli u Kini sve provesti u roku od par dana, bez ikakvih e, parlamentarnih rasprava, bez ikakvog čekanja, ako ste znali kako i koliko gdje treba platiti. I to je, nažalost, se pokazalo da kada su krenuli čistiti, u jednom trenutku bio je partijski sekretar Pekinga je završio u zatvoru, kada su krenuli čistiti pekinšku vladu, došli su do trenutka gdje više nitko nije ostao i gdje je Peking ponovno stao. Dakle, korupcija je jedna velika tema kada govorimo o tom razdoblju Kine. 1. rujna 1982. godine počeo je s radom 12. kongres komunističke partije Kine. Tada je partija imala 39 milijuna članova. Njih je na kongresu predstavljalo 1600 delegata s pravom glasa i 149 delegata bez tog prava. Na tom je kongresu Deng Xiaoping već bio neupitni vrhovni vođa. U svom govoru na otvaranju kongresa Deng je dao glavne strateške ciljeve Kine u 80. godinama. Ubrzavanje socijalističke modernizacije, težnje za ujedinjenjem Kine, posebno vraćanje jačanjem Tajvana, suprotstavljanje hegemonizmu u svjetskim odnosima i rad na očuvanju mira u svijetu. Kako će se to postići, posebno kako će se socijalistički modernizirati, Deng nije detaljnije objašnjavao. Njemu su bile mrske ideološke i doktrinarne rasprave. Deng je samo rekao da Kina gradi socijalizam s kineskim karakteristikama i da se univerzalna istina marksizma mora integrirati s konkretnim prilikama u Kini. Teng je to izrazio starom kineskom poslovicom. Prelazimo rijeku pipajući nogama u potrazi za kamenjem na koje ćemo se osloniti. Ali Deng je ipak znao što ni u kom slučaju ne može dopustiti. Ezra Fogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine piše. U svom nastojanju da se postigne ekonomska modernizacija, Deng je volio reći da se on traži i opipava kamenje kako bi prošao rijeku. Ali u svojih pet desetljeća iskustva on je razvio neka jaka uvjerenja o tome kako prijeći tu rijeku. Jedno je bilo da komunistička partija mora biti na vlasti. Moj otac, rekao je Dengov mlađi sin Deng Jifang jednom američkom poznaniku, misli da je Gorbačov idiot. Gorbačov je, objasnio je njegov otac, krenuo prvo promijeniti politički sustav. To je bila kriva politika zbog toga što neće ima imati moć da riješi ekonomske probleme i narod će ga zbaciti. Za Denga je vlast partije bila neupitna, ali otvoreno je pitanje koliko ona i država trebaju sudjelovati u ekonomiji. Svima je bilo jasno da su zemlje s tržišnom ekonomijom neusporedivo bogatije i efikasnije od onih s planskom ekonomijom, ali pitanje je bilo koliko ostaviti slobode tržištu. Chen Yun, nakon Denga najmoćnija osoba u partiji, protivio se potpunom otvaranju. Aleksandar Pancov u Dengovoj biografiji piše. Od početka studenog 1982. on je stalno uspoređivao plan s kavezom i tržište s pticom. Moramo nastaviti politiku obnova ekonomije ukazujući na ulogu tržišta kao regulatora, ali moramo zaustaviti tendenciju da se odbaci državni plan. To je situacija kao s pticom i kavezom. Nemoguće je držati pticu u ruci jer će ona umrijeti, ali ako ju pustite, ona će odletjeti. Umjesto toga, ptici može biti dopušteno da leti u kavezu. Ptica je cvatuća ekonomija, plan je kavez. Naravno, kavez može biti napravljen veći ili manji. Neka bude veći. Za Denga i njegove tada najbliže suradnike Hu Yaobanga, Zhao Zianga, Van Lija i Gu Mua bilo je jasno da je tržište ključno. Trebali potpuno napustiti ideju državnog planiranja, trebali u potpunosti privatizirati sva državna poduzeća. Deng i njegovi ljudi odlučili su se za srednji put. Aleksandar Pancov piše. Analogija o ptici i kavezu nije bila dobra. Dengi i njegovi kolege prihvatili su da seljaci trebaju dio svoje zemlje obrađivati u skladu s državnim planom, kao što je određeni dio industrijske proizvodnje trebao biti u skladu s direktivama od ozgo. Bez toga moglo bi se dogoditi, bojali su se mnogi, da dođe do nestašica u proizvodnji hrane, kao i u proizvodnji druge robe. Ali oni nisu namjeravali cijelu ekonomiju zatočiti u kavez, koliko god on velik bio. 12. kongres podržao je djelomičnu vezu između planiranja i tržišnog mehanizma. Drugim riječima, ekonomija nije nalikovala na jednu pticu, već na jato. U tom jatu najveće ptice mogu biti u kavezu, dok će ostalima biti dopušteno da slobodno lete. Kina i dalje radi dan danas, a u ono vrijeme je posebno radila na kvotama. Dakle, svaka regija, svaka pokrajina Kina ih ima 31, svaka pokrajina dobije kvotu. Tvoj gospodarski rast ove godine mora biti toliki i toliki. Stopa nezaposlenosti ne iznad toliko i toliko. Kvote koje prilično se konkretno izražavaju. Onaj koji ju ne ostvari nije dobar i taj ide ili na, na niže mjesto ili bude degradiran ili ga se odbacuje. Što je naravno veliki problem. Zbog toga što se takav gospodarski boom možda bi bio zdraviji da nije bio toliki. Šta hoću reći? Istodobno, Kina ide ka, koleba se između centralizacije i decentralizacije. Naravno da je decentralizacija uvijek s jedne strane rizičnija, ali s druge strane jednostavnija. Ako vi prepustite to je sad zemlja sa već jako velikim objemom e, ekonomije ekonomija, koja već hitaka prve četiri i naravno vidi već pred očima i prvo mjesto, i lakše vam je ako ste prepustili pokrajinama da određeni dio i sredstava i do koje e, razine investicija može odlučiti pokrajina sama. Ne mora uopće Peking biti involviran. Međutim, istodobno što se događa je da imate u svakoj pokrajini ne znam koliko tvornica frižidera, ne znam koliko tvornica televizora, ne znam koliko tvornica automobila. Dakle, e, multiplicira se nešto što ne može kinesko tržište posisarku, ne može skinarsko tržište progutati. Zašto? Zato što kako će jedan partijski sekretar pokrajine napraviti tu stopu rasta koja mu je zadana? Investicijama. On će investirati u nove tvornice, te nove tvornice će proizvesti nove proizvode, a sada kako će se to dalje plasirati, sa više nije njegova odgovornost. Sve to naravno ide odlično dokle god ide, zato što se i zapošljava nezaposlenost u Kini nikad nije bila problem da pače, dolaze ovi takozvani migranti radnici, koji su zapravo sezonski radnici, jer imate nekoliko stotina milijuna seljaka koji su na selu, ali nemaju zemlju ili imaju, ali od te zemlje ne mogu živjeti. Što oni mogu? Oni mogu doći u grad na rad. Doslovce, trbuhom za kruhom obilaze gdje u kom gradu se može dobiti zaposlenje za novce koji u onom trenutku kada je to počelo su bili takvi da ne možete zamisliti da je itko pristaje radi za 50, 60 eura, kad su došli do 100 je već bilo nešto, ali u odnosu na ono što nije ništa na selu, da on na selu ne vidi keš. On možda nije gladan jer ima svoju nekakvu, nekakvih e, žitarica, povrća, kokoši, ali on ne vidi keš. Ovaj ipak u gradu vidi. Potpuno nezaštićen, potpuno neosiguran i sve što prodaje svoj rad. Dakle, kada vam niču investicije lokalne, jel? pokrajina, pa onda unutar pokrajine imate te gradove koji su podijeljeni po razinama velike gradove iznad 10 e, milijuna, pa ona iznad 5 milijuna, iznad milijun. Dakle, svi imaju neku razinu slobode odlučivanja. Dakle, kad on ima investiciju u svoju industriju, lokalnu industriju, dakako da će se tu sada još jedan veliki broj tih migranata zaposliti i svima dobro do trenutka što ćemo sad dalje s tim. godine 1980. Malcolm McLean, čovjek koji je izumio kontejnerski prijevoz, pokrenuo je prvu kontejnersku službu prema Kini. Dvije godine kasnije kineska državna tvrtka China Ocean Shipping Company, COSCO, pokrenula je kontejnerski prijevoz iz kineskih luka prema zapadnoj obali Sjedinjenih američkih država. Godine 2020. Daniel Jurgin objavio knjigu Nova karta, energija, klima i sukob nacija. I u njoj je napisao da su u trenutku pisanja knjige sedam od deset najvećih kontejnerskih luka nalaze u Kini. Šanga je najveća kontejnerska luka na svijetu. 40% svog utovara kontejnera na svijetu otpada na Kinu. Daniel Jurgin piše. Kina je postala ono što je Britanija bila tijekom industrijske revolucije, proizvodna radionica svijeta. Samo nekoliko primjera. Kina je danas najveći svjetski proizvođač čelika, proizvodi ga skoro 50%, aluminija, kompjutora, kao i rijetkih metala nužnih za električne automobile i vjetroelektrane. U trogodišnjem razdoblju od 2011. do 2013. Kina je potrošila više cementa nego što su ga Sjedinjene države potrošile tijekom cijelog 20. stoljeća. Ona brzo postaje i zemlja potrošača, kako Peking prebacuje ekonomiju s izvoza na potrošnju. Godine 2000. u Kini je prodano 1,9 milijuna automobila, a 17,3 milijuna ih je prodano u SAD-u. Do 2019. broj prodanih automobila u Kini narastao je na 25 milijuna na godinu. U SAD-u je tada na godinu prodano 17 milijuna. Težina Kine u svjetskoj ekonomiji postala je jasna za vrijeme pandemije novog koronavirusa. Kada je počela epidemija SARS-a 2002. godine, Kina je davala 4% svjetskog BDP-a. Kada je koronavirus udario 2020. taj je udio iznosio 16%. Taj rast mora biti stalan i ne smije pasti ispod 5 ili 6% na godinu. Ako postoji opasnost da padne, uključuje se država sa svojim investicijama. To dovodi do nekoliko problema. Država se u sve to uključuje jer Kina je već od Deng Xiaopingova zamisla je bila da se država u gospodarstvu pojavljuje kao regulativ. Dakle, tamo gdje gospodarstvo ima potrebe za državom, tu da. Dakle, mi da to planiranje više ne bude onako kao što je bilo u vrijeme Mao Tse Tunga, gdje je plan bio potpun, taj plan više ne postoji, postoje smjernice. Dakle, kineska država više daje smjernice. Ali onda i ona uskače u trenucima kada se gospodarstvo nije izvjesno da li će se ostvariti određena stopa rasta, velikim investicijama u infrastrukturu, ogromnim investicijama u infrastrukturu. Kini je infrastruktura i bila potrebna. Međutim, postojale su investicije za koje su se pitali čemu služe, poput brane tri klisure. Je li takva hidroelektrana kao što je ta bila zamišljena samo zato da bi se brojke držale i naravno da bi se hranile korupcijske gladi kineske vrhuške? Imate i ono što je se ostalo iza te vrste vođenja države, što je impresivno. Kina ima trenutačno najdulju željezničku mrežu ekstra brzih vlakova koji idu iznad 500 km na sat. Kina ima ogroman broj aerodroma koji su vrhunski, najsuvremeniji aerodromi koji postoje na ovome svijetu. Kina ima autocesta koje više ni ne znam zapravo koliko tisuća kilometara nije svako ulaganje u infrastrukturu bilo samo zato da se drži taj visoki rast, ali je jedan da. Imate infrastrukturu gdje su se napravili putovi koji nikuda ne idu negdje stane, nikuda ne ide, ne znate čemu, kud je, što je bio cilj uopće. Samo da se tu napravi investicija koja će držati gospodarski rast. Gospodarski rast je bio imperativ u kineskoj doktrini i na kraju krajeva ne samo u doktrini. Vi imate društvo u kojem svake godine nekih između 11 i 15 milijuna, to se sad smanjuje zbog toga što opada stanovništvo, ali između 11 i 15 milijuna nove radne snage dolazi na tržište. Drugo, ne govorimo o migrantima, govorimo o onima koji izlaze iz školskih klupa. I trebate otvoriti radna mjesta za 11, 12, 13 milijuna ljudi svake godine. I zbog toga je bilo uvjerenje da kineski gospodarski rast ispod 6% znači kriza. Čak je bilo ispod 7% kriza, pa su to nekako uspjeli ispod 6. Sada smo došli na 5 i opet je pitanje kako, da li je kriza ili nije kriza bez obzira što govorimo o daleko većem volumenu ekonomije, pa je onda sa to drugih 5%, nije jednakih kao prije 20 godina. Međutim, ono što se pojavljuje isto kao novi moment u kineskoj ekonomiji, a dolazi sa 2008. godinom i financijskom krizom, jeste dug. Jer onog trenutka kada kineska država krenula uskočiti u pomoć, i to sa ni manje ni više nego 500, blizu 520 milijardi dolara, to je stvorilo dug koji se više nikad, od kojeg se Kina više nikada nije izliječila. Taj dug je posebno ogroman na razini lokaliteta, dakle pokrajina, gradova i regija. I <laughs> pitanje da li je koliko je on toksičan ili koliko se možemo osloniti na to da je u najvećem slučaju i dužnik i onaj koji potražuje eh, i kreditor je ista kuća. Banke su i dalje državne. Dužnici su dužni državnim bankama i veliki broj tih dužnika su državna poduzeća. Godine 1838. car Dao Guang odlučio je da trgovina opijumom mora prestati. Ta trgovina koju je utemeljila britanska istočno-indijska kompanija kako bi povratila novac koji je davala za kineski čaj, uništavala je Kinu. Goleme svote, uglavnom u srebru, odlazile su istočno-indijskoj kompaniji kako bi se kupio taj narkotik od kojega je bilo ovisno sve više Kineza. Za tu je zadaću car odabrao carskog službenika i učenjaka iz provincije Fujian, Lin Lin je otišao u Kanton ili Guangzhou, središte trgovine opijumom i već u svibnju sljedeće godine 1600 Kineza uhapšeno je zbog sudjelovanja u trgovini opijumom. Zapljenjeno je 35.000 tisuća funti opijuma, funta je oko pola kilograma, i 43.000 tisuća lula za pušenje opijuma. Lin je znao da su stranci, prije svega Britanci, ključni u trgovinu opijumom i nakon niza pokušaja da mirnim putem uvjeri strane trgovce da je vrijeme da se s tom trgovinom prestane, dao je nalog da se uhapsi Lancelot Dent, jedan od vodećih britanskih trgovaca opijumom. 24. ožujka 1839. zajednica stranaca u kantonu odbila je predati denta i Lin je na to odgovorio zabranom sve trgovine sa strancima. Svi stranci u kantonu, uključujući i nadzornika trgovine s Kinom, admirala Charlesa Eliota, stavljeni su u kućni pritvor. Velika Britanija odgovorila je ratom znanim kao prvi opijumski. Britanska flota, vođena od admirala Georgia Eliota, rođaka nadzornika Eliota, porazila je kinesku flotu i vojsku i u siječnju 1841. iznudila sporazum kojim je Kina predala Britaniji Hong Kong obvezala se na plaćanje 6 milijuna funti odštete i na otvaranje trgovine s Kinom. Britanski ministar vanjskih poslova Lord Palmerston bio je bijesan na oba Eliota jer nisu iznudili bolje uvjete kineske predaje i odabran je novi izaslanik u Kini, Sir Henry Pottinger. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše. Kasno u kolovozu 1841. Pottinger je krenuo na sjever s britanskom flotom i zauzeo Xiamen ili Amoy i Ningbo, te ponovno zauzeo Shan. Kada su u kasno proljeće 1842. stigla pojačanja iz Indije, on je pokrenuo pohod koji je trebao prisiliti dinastiju Qing na kapitulaciju, tako što će ocijeći glavnu kinesku rijeku i komunikacijske putove kanalima. Britanci su u lipnju zauzeli Šangaj, u srpnju i Zhenjiang, iako su se manđurci borili s divljačkom upornošću. Niz Čingovih časnika počinjuje s obiteljima samoubojstvo kada je poraz postao neizbježan. Put po Velikom kanalu i donjem toku Yangtzea sada je blokiran. Potinđer, ignorirajući Čingove zahtjeve za pregovorima, krenuo je prema velikom gradu i nekadašnjem sjedištu dinastije Ming, Nanjingu i petoga kolovoza zauzeo je položaje za napad izvan zidova grada. Dinastija Qing brzo je zatražila mir i 29. kolovoza uvjete iz sporazuma iz Nanjinga prevedeni su na kineski. Potpisali su ga manđurski upravitelji i generalni guverner Liang Jianga. Sporazum iz Nanjinga potpisan je na britanskom ratnom brodu Cornwallis, usidrenom u rijeci Yangtze. Imao je 12 članaka i bio puno gori od onoga koji su nametnuli George i Charles Elliot. Hong Kong je sada do vijeka trebao biti u britanskom posjedu. Umjesto kantona, sada se u pet gradova moglo trgovati s Kinom, u njima su stranci mogli stanovati i za njih nisu vrijedili kineski zakoni. Odšteta se popela na 12 milijuna funti. Za trgovinu opijumom sada nije bilo granica. Nešto više od stotinu godina od potpisivanja tog sporazuma Narodna slobodilačka vojska, kako se od 1947. zvala Crvena armija komunističke partije Kine, došla je do Nanjinga, tada glavnog grada Kine, koji su kontrolirale trupe Kuomintanga. U travnju 1949. fregata Kraljevske mornarice mornarice Ametist isplovila je prema Nanjingu kako bi donijela namirnice britanskom veleposlanstvu. Dok je Amethyst plovio rijekom Yangtze prema Nanjingu, na njega je topništvo narodno slobodeljačke vojske otvorilo vatru. Amethyst se nasukao na obalu. Britanski brodovi poslani da pomognu toj fregati također su otjerani vatrom iz stopova. Poruka vodstva kineskih komunista na čelu s Mao Tse-tungom bila je jasna. Završile su godine kada su strane sile mogle raditi što žele u Kini. Gotovo je sa višem od jednog stoljeća dugim ponižavanjem Kine. Kina je opsjednuta sa svojih sto godina poniženja od e, opijomskih ratova pa do povratka Hong Konga koji je zapravo bio rezultat opijomskih ratova. I Kina ima taj osjećaj da razvijeni zapadi, prije svega Sjedinjene američke države neće nikada pustiti da netko bude jednako dominantan tko nije bijeli, koji je u Aziji i tko nije iz demokratskog bloka. Ovo jedno i drugo vrlo ravnopravno u kineskim glavama stoji. Dakle, Kina ima svoju rasnu određenost i vrlo je svjesna rasističke podjele ili rasne podjele unutar globalnog svjetskog poretka i ona ga zapravo na jedan vrlo mudar način postupno mijenja. Ono što je ključno bilo u vrijeme Deng Xiaopinga, pa onda poslije Jiang Zemina, Deng Xiaoping je možda jedini koji je uspio kineski gospodarski i geostrateški interes staviti na jedno mjesto. Dakle, kineski gospodarski interes je bio biti dobar sa razvijenim zapadnim zemljama i kineska geopolitika i geostrategija je također bila. Nama je u interesu biti u dobrim odnosima sa razvijenim zapadom, zbog toga što hoćemo Sovjetski savez odgurnuti da nas ne može napasti, zbog toga što nam je to u interesu razvoja. Već sa Džan Zeminom se ti odnosi remete i vi imate sada jednu šizofrenu situaciju gdje vam definitivno i dalje gospodarski interesi leže vezani vrlo tjesno uz demokratski zapad, ali demokratski zapad, posebno Amerika, daje do znanja da neće tako lako pustiti i počinje pritiskati na neuralgične točke kojih uvijek ima Kina koliko god hoćete. Hu je baš po tome bio karakterističan, znate kinesku gledanje na svijet yin i yang. Yang je e, sunce, muški faktor aktivni, yin je pasivni ženski koji uvijek slijedi. Oni su uvijek Hu Jintao nazivali yin lider. Dakle, on je bio taj koji, je, koji se povinovao, koji nije imao čvrstu ruku, definitivno nije bio strong man i vanjska politika koju je on vodio stalnog povlačenja unazad kada bi god bi došlo do okršaja sa prije svega sa Sjedinjenim američkim državama je izazivala veliko nezadovoljstvo Kineza i na kraju krajeva stvorilo podlogu za dolazak ovakvog jednog partijskog državnog vođe kao što je Xi Jinping. No Kina je ulazila u strukture, Kina nije razbijač globalnog svjetskog poredka. Ona je htjela ući duboko u njegovu strukturu, biti tu prisutna i onda ga modificirati. I otuda kineska želja ući u svjetsku trgovinsku organizaciju, otuda to ogromno prisvajanje globalizacije koje Kinu nije baš tako jednostavno ju prihvaćala zbog toga što je globalizacija značila i veliko rušenje razno raznih granica koje je za Kinu bilo osjetljivo. Ali nema većeg dobitnika globalizacije nego što je to Kina. Kina to prihvaća i eksplicite kaže i eksplicite otvoreno ide u obranu globalizacije. No ono na što globalizatori nisu računali jest da je Kina gledala tri koraka unaprijed. I usprkos tome što je jedan dio, koliko je uopće postojalo slobodno tržište u Kini je veliko upitno. Ali ako ćemo pogledati kako izgleda tržište svijeta, upitno je da li uopće postoji slobodno tržište. Ne govorimo više samo o Kini. Da li postoji slobodno tržište? Godine 2015. Xi Jinping i premijer Li Keqiang objavili su strateški plan pod nazivom Made in China 2025. Cilj 13. i 14. petogodišnjeg plana bio je da Kina prestane biti tvornica svijeta i postane zemlja koja postavlja standarde u novim tehnologijama. Pet godina prije tog plana vlada Kine odredila je sedam novih strateških industrije tehnologija na koje će se staviti naglasak novu generaciju informatičke tehnologije, biotehnologiju, energetsku učinkovitost, tehnologije za zaštitu okoliša, nove materijale, vozila koja pogone nove energije, nova energija i proizvodnja visoko sofisticirane opreme. Te su tehnologije industrije bile srž plana Made in China 2025. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. pažljivo proučavala kako se to takozvano slobodno tržište ponaša. I shvatila je, na primjer, da Europska unija u tim ogromnim rundama, nebrojenim rundama pregovora unutar svjetske trgovinske organizacije, shvatila je, na primjer, da Europska unija mrtvo hladno subvencionira svoje proizvođače poljoprivrednike zbog toga što želi da oni imaju standard kao i urbano stanovništvo i ne može izdržati proizvodnju bez subvencija. Dakle, Kina je krenula u subvencije tamo gdje je vrlo bitno prodrijet na svjetsko tržište kao nepobjedivi igrač. I već smo se osvijestili toga. Kada imate međunarodni tender za izgradit luku, most, putove i tako dalje, kineska državna korporacija je uvijek broj jedan. Ima li subvencije? Ima, ali da li joj možete to zamjeriti? pored svih subvencija kojima se svi koristimo. Ali je ona te subvencije počela koncentrirati na ono što je predvidjela da će Zapadu biti ključno. Kina nije bila veliki entuzijast borbe protiv klimatskih promjena jer vjeruje, ona ih prizna. Kinezi su počeli prve radove znanstvene pisati o klimatskim promjenama 1970. godina, ali ne vjeruje da su izazvane ljudskim ponašanjem. No, vrlo je brzo shvatila da će to biti apsolutno ključna okosnica industrijske revolucije broj četiri, i izišla je daleko unaprijed sa baterijama, električnim vozilima, vjetroelektranama i solarnim panelima, u koje je država, i to ne samo da se razumijemo u državna poduzeća, imate privatna poduzeća koja su u privatnom vlasništvu, koja imaju program koji ulazi u apsolutni prioritet razvoja Kine, tu država daje takve subvencije koje se ne zovu subvencije, koje se zove poticaje za visokotehnološki razvoj. I shvatili su da ako ovladaju tim ključnim industrijskim granama koje svijetu su potrebne, da će jako teško biti Kinu maknut iz globalizacije ili napraviti neku drugu globalizaciju koja će zahtijevati od Kine biti nekakvom drugčijom državom. I tu smo sada došli do te točke gdje se taj hladni rat počinje mirisat. Hladni rat ne može postojati dokle god nemamo podijeljeno tržište, podijeljenu valutu, dakle dokle god se Kina i dalje u dolarskom sustavu, ona radi na dedolarizaciji. Ali opet da se razumijemo, ona ne ruši dolarski sustav. Ona ga samo hoće razgrnuti, razmaknuti i postaviti još nekoliko temelja i Zbog toga radi na dedolarizaciji, što ne znači na rušenju dolara, ali kineska doktrina je uvijek svijet je dovoljno velik da ima mjesta za obje vele sile, Ameriku i Kinu. Međutim, hladnog rata se i dalje boje i sve više imam dojam da se ne boje toliko hladnog rata koliko vrućeg, jer hladnog rata izgleda ne može ni biti, jer zapad ne može izdržati novi hladni rat. Ali vrući rat vrlo počinje sada mirisati, to je ono što ćemo vidjeti naravno nakon američkih izbora, s obzirom da se politika najvećeg broja daleko istočnih, jugoistočnih zemalja, uključujući Filipina, Tajvana i ostalih vodi u Washingtonu, a ne tamo. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.